endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat islomda idora qilish ya'ni islom shariatida boshqaruv ishlari endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat Bismillahirrohmanirrohim. Albatta maqtov yakkayu yagona Alloh subhanahu va taolaga xos. Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va u kishining oilasi, sahobalari hamda u kishiga ergashganlarga Alloh subhanahu va taolaning rahmati bo'lsin. Alloh subhanahu va taoladan o'zga iloh yo'q. va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va payg'ambari deb guvohlik beramiz. Ammo ba'd Albatta Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini behuda yaratgani va e'tiborsiz tashlab qo'ygani yo'q, balki ularni o'ziga ibodat qilishlari uchun yaratdi hamda ularga ibodatlarini o'rgatadigan shariatni nozil qildi. Agar bandalari u zotga ibodat va itoat etsalar, najot va muvaffaqiyat topadilar. Agar itoatsizlik va dangasalik qilsalar, azobga duchor bo'ladilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ya'ni kimda kim zarra misolichalik yaxshilik qilsa ham uni ko'radi va kimda kim zarra misolichalik yomonlik qilsa ham uni ham ko'radi. Zalzala surasi 7-8 oyatlar. Demak, har bir bandaga Alloh subhanahu va taolo o'zidan nimani iroda qilganini va nimaga buyurganini bilish, so'ngra ushbu vazifalarni bajarish farzi ayn bo'ladi. Mana shu din bilan payg'ambarlar yuborilgan va kitoblar nozil qilingan. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه يعني الله سبحانه وتعالى sizlar uchun ham dindan Nuh alayhisolamga buyurgan narsani va sizga, ya'ni Muhammadga vahiy qilgan narsani, shuningdek Ibrohim, Musa va Isoga buyurgan narsani shariat qilib berdi. Bu shariat shundan iborat ediki, dinni barpo qilinglar va unda firqa-firqa bo'lib bo'linmanglar. Ey Muhammad, mushriklarga siz da'vat qilayotgan narsa, ya'ni yolg'iz Alloh subhanahu va taolaga ibodat qilish mashaqqatli bo'ldi. Shuro surasi 13-oyat. Alloh subhanahu va taolo mazkur oyatda payg'ambarlariga va bandalariga o'zi buyurgan bu din mushriklarga mashaqqatli kelishini va ular uni qabul qilmasliklarini, unga bo'ysunmasliklarini, balki unga qarshi urush boshlashlarini bildirdi. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga mana bunday buyruq qildi. Vastaqim kama umirta va la tattabi' ahwaahum. Ya'ni ey Muhammad, o'zingizga qanday buyurilgan bo'lsa, mana shu buyruqlarda to'g'ri bo'ling, istiqomatda bo'ling hamda mushriklarning havoi nafslariga ergashmang. Baqara surasining ushbu oyatida yana shunday marhamat qilinadi. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ya'ni kofirlar qo'llaridan kelsa to diningizdan qaytargunlaricha sizlar bilan urushaveradilar. Baqara surasi 217-oyat. Islom shariatini yer kurrasiga barpo qilish vazifasi nihoyatda mashaqqatli bo'lgani va bu yo'lda ko'p dushmanlarga ro'bara bo'lishga to'g'ri kelishi ehtimoli borligi sababli Alloh subhanahu va taolo o'zining musulmon bandalariga bu dinni barpo qilish uchun o'zaro hamkorlik qilishni buyurdi. Alloh subhanahu va taolo bu mavzuda mana bunday marhamat qildi. alal birri وتعاونوا على البر la ولا alal ismi الإثم والعدوان Ya'ni yaxshilik va taqvo yo'llarida hamkorlik qilingiz. Gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmangiz. Moida surasi 2-oyat. Alloh subhanahu va taolo yana marhamat qiladi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Ya'ni barchangiz Alloh subhanahu va taolaning arqoniga, ya'ni Qur'oni Karimga bog'laningiz va bo'linmangiz. Oli Imron surasi 103-oyat. Alloh subhanahu va taolo yana marhamat qiladi. Va ati'ulloha va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tazhabarihukum. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaga hamda uning payg'ambariga itoat qilinglar. va o'zaro talashib tortishmangizki, u holda suslashib, kuch-quvvatingiz ketadi. Anfal surasi 46-oyat. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض Ya'ni albatta iymon keltirgan, hijrat qilgan va mol va jonlari bilan Alloh subhanahu va taolo yo'lida jihad qilgan insonlar va uy-joy berib yordam qilgan insonlar ana o'shalar bir-birlariga haqiqiy do'stdirlar. Anfal surasi 72-oyat. Alloh subhanahu va taolo shu suraning davomida mana bunday marhamat qiladi. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير يعني kofir bo'lgan kimsalar bir-birlariga do'st hamkordirlar. Demak, ey mu'minlar, sizlar ularni o'zlaringizga dushman deb bilingiz. Agar shunday qilmasalaring, ya'ni mu'minga do'st, kofirga dushman bo'lmasangizlar, yer kurrasida fitna va katta fasod bo'ladi. Anfal surasi 73-oyat. Ushbu oyatlardan mana bu ma'noni anglashimiz mumkin. Ey mu'minlar, agar sizlar bir-birlaringizga do'stlik qilishni tark etsangizlar, vaholanki kofirlar bir-birlariga yordam berib o'zaro do'stlik qilyaptilar. Yaqinda bu qilmishlaringizning jazosi ularoq fitna sodir bo'ladi va katta fasod tarqaladi. Qayerda birlik va hamkorlik bo'lsa, o'sha yerda itoat qilinadigan bir rahbar bo'lishi lozim bo'ladi. Bu esa xoh musulmon, xoh kofir bo'lsin, aqlli kishilar orasida ittifoqla masaladir. ҳақиқат, Imom Abu Довуднинг As-Sunan nomli kitobida Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Agar 3 kishi safarga chiqsa, bittalarini o'zlariga amir qilib olsinlar. Imom Abu Довуд rivoyati Xuddi shu ma'nodagi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan ham rivoyat qilingan. Al-Musnad nomli kitobda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan shunday hadisni rivoyat qiladi. Biror ochiq yerda, ya'ni sahroda bo'ladigan 3 kishiga o'zlaridan bittalarini amir qilib olmasdan turishlari halol bo'lmaydi. Demak, shariat sohibi qandaydir bir safarda 3 kishining amirsiz holatda bo'lishlariga ruxsat bermagan bo'lsa, Har bir jamoatda agar bu jamoatning soni oz, muddat qisqa bo'lsa ham amir bo'lishi lozimligiga ishora qiladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda amirlariga itoat qilishni buyurib, shunday marhamat qildi. يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني أي mu'minlar, Alloh subhanahu va ta'alaga itoat qilinglar va payg'ambarga itoat qilinglar va o'zlaringizdan bo'lgan musulmon hokimlarga, amirlarga itoat qilinglar. Niso surasi 59-oyat. Demak, Alloh subhanahu va taolo musulmon ish egasi bo'lgan rahbarlarga, amirlarga itoat qilishni o'ziga va payg'ambarga itoat etish sirasidan hisobladi. Chunki zimmasiga qanday og'ir yuk va buyuk mas'uliyat yuklanganini mas'ul shaxslar, rahbarlar, amirlar bilishi lozim. Dar haqiqat, Umar ibn Abdul Aziz o'ziga xalifalik ahdi o'qilganda qattiq qo'rqgan va xalifa yetib saylanganida inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb aytgan. Hamda oyoqlari uni ko'tarib turishga qodir bo'lmay o'tirib olgan. Umar ibn Abdul Aziz o'shanda och qolgan kambag'al, zoya bo'lgan yo'lovchi va mahrum bo'lgan yetimga yig'layman. Endi men ularning barchasi uchun javobgar shaxs bo'lishimni bildim degan edi. Ahyon ahyonda Umar ibn Abdul Aziz biror yaqin kishisi bilan xoli qolganida yig'lar va unga men toqati yetmaydigan narsani ko'targanman deb shikoyat qilar edi. Ha, Umar ibn Abdul Azizning bobosi Umar Faruq ibn Hattob radhiyallohu anhu ham agar Iroqda bir xachir yiqilib qolsa, "Ey Umar, nima uchun uning yo'lini tuzatib qo'ymading?" deb so'ralishdan qo'rqaman deb aytar edi. Umar ibn Abdul Aziz rahimahulloh bu xalifalikni kim uning barcha javobgarligi yu mas'uliyati bilan oladi, qabul qiladi deb ko'p aytar edi. Ya'ni ishning javobgarligidan qattiq qo'rqinidan o'zini o'zi xalifalikdan bekor qilguday bo'lar edi. Abbosiylar xalifalardan bo'lgan Mansur Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan qozilik qilishni talab qilgan edi. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayh qozilikdan bosh tortdilar. Mansur Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhni qattiq kaltaklatib bandi qildilar. Ammo Abu Hanifa rahmatullohi alayh qozilikka rozi bo'lmadilar. Solih kishilardan biri Voliy uni qozi etib tayinlash uchun uning uyiga kelayotganini eshitadi va uyining darvozasi oldida o'tirib olib, xuddi oddiy odamlar ovqatlanganidek shoshilib ovqatlana boshlaydi. Voliy kelib u kishini mana shunday ahvolda ko'rganidan keyin undan yuz o'giradi va uni qozi etib tayinlashdan voz kechadi. Shunda bu solih kishi uni bu mas'uliyatdan qutqargan Alloh subhanahu va taolaga hamd va sanolar aytadi. Bu mavzuda solihlar haqida rivoyatlar ko'p. Ammo shunday bir odamlar dunyoga keldilarki, taqvolari zaif, diniy va islomiy tushunchalari sust bo'lgani tufayli rahbar bo'lishga qattiq haris bo'ldilar. O'zlarini mansabga tayinlashni so'raydigan yoki buni qalban xohlaydigan bo'ldilar. Ular arzimas matoga aldangan odamlar bo'lib, ular uchun hech qanday nasiba yo'q. Dar haqiqat, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu mavzuda shunday marhamat qildilar. Biz bu ishga, ya'ni mas'uliyatli ishga uni o'zi suragan yoki unga haris bo'lgan biror kishini bosh qilmaymiz. Imom Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana marhamat qildilar. Albatta sizlar tezda rahbarlikka, mas'uliyatga haris bo'lasizlar va u mas'uliyat sizlarga qiyomat kunida faqat nadomat bo'ladi. Imom Buxoriy rivoyati. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abdurrahmon ibn Samura radhiyallohu anhu ga shunday marhamat qildilar. Amirlikni rahbarlikni so'rab olmagin. Chunki sen uni so'rab olsang, unga tashlab qo'yilasan. Agar uni sen so'ramasang, senga uni bersalar, uni bajarishga senga yordam beriladi. Muttafaqun alay. Dini zaif va sust bo'lgan insonlar mansabni va boshqa insonlar ustidan mas'ul bo'lishni yaxshi ko'radigan kimsalargina bu rahbarlikni so'rab oladilar. va unga haris ham bo'ladilar. Bunday kimsalarning qalblari Alloh subhanahu va taolaning qo'rquvidan xolidir. Agar uning qalbi Alloh subhanahu va taoladan qo'rqqanida edi, o'zining nafsini bunday mas'uliyatdan saqlagan bo'lar edi. Chunki u bu rahbarlik sababli katta yu kichik, oz va ko'pdan suraladi. Oyisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning shunday deb marhamat qilayotganini eshitdim deydilar Oysha radhiyallohu anha. Qiyomat kuni adolatli qoza chaqiriladi va shunday qattiq hisob kitob qilinadiki, u qaniydi? Ikki kishining o'rtasida bir hurmo uchun ham qozilik qilmasam bo'lar ekan deb orzu qilib qoladi. E'tibor bering. Agar adolatli qozining ahvoli shunday bo'lar ekan, o'zining adolatiga ishonmaydigan yoki nafsiga ergashib ketaveradigan kishilarning ahvoli qanday bo'lar ekan? Alloh subhanahu va taolo bunday holatlardan o'zi asrasin. Agar bir bandani Alloh subhanahu va taolo kichik bo'lsa ham qandaydir bir mas'uliyat bilan imtihon qilsa, ushbu bandaga shariat sohibining musulmonlardan nimani iroda qilayotganiga qarashi va bu narsani o'ziga maqsad qilib olishi hamda uni ro'yobga chiqarish uchun jiddiy jahad qilishi vojib bo'ladi. Bu inson o'zicha shoshilib, o'zi va qo'l ostidagi birodarlari uchun qandaydir maqsadlarni to'qib chiqarishi mumkin emas aslo. alloh wa taolo shunday marhamat qiladi Ya ayyuhallazina amanu la لا bayna بين wa الله Ya'ni ey mu'minlar, sizlar Alloh subhanahu va taolo va uning payg'ambari oldida ya'ni ikkisining iznisiz biror so'z yoki ishga qadam bosmanglar. Hujurat surasi 1-oyat. Ha, unga mas'uliyat yuklatilgan inson Alloh subhanahu va taolaning maqsadiga qarashi va undan tashqarida bo'lgan nafs xohishlari, shaytonning vasvasalari va dunyoning botil lazzatlaridan yuz o'girishi lozim. va yomonlikka buyuruvchi nafsining mas'uliyatni o'zining birodarlariga kibrlanish, ulardan o'zini yuqori tutish yoki ularning birortasiga zulm qilish yoxud birorta yaqiniga xushomad sababli loyiq bo'lmagan sovg'a salomlarni berish uchun asbob tariqasida iste'mol qilishdan qattiq ehtiyot bo'lishlari shart. Chunki mas'uliyat Rahbarlik bekorchi narsa yoxud dunyoning biror orom beruvchi matosi emas. balki mas'uliyat Alloh subhanahu va taolaga yaqinlashtiradigan ibodatlardan biridir va dunyoni din bilan boshqarishda payg'ambarga o'rinbosarlikdir. Mana shu amirlarning vazifasidir va bu borada ular bilan boshqa katta yu kichik mas'ullar kuchli yu kuchsiz xalifaning o'rtasida deyarli farq yo'q. Chunki ular ham qodir bo'lganicha Alloh subhanahu va taolaning dinini barpo qilishga harakat qilishadi. Ammo ularning bittalarining mas'uliyati ikkinchisinikidan ko'proq bo'lishi mumkin. Bu ham uning toqati va imkoniyatiga bog'liq. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qildi. Fattaqulloha mastata'tum, ya'ni kuchlaringiz yetganicha Alloh subhanahu va taoladan taqvo qilinglar. Tag'obun surasi 16-oyat. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Men sizlarga biror buyruqni buyursam, uni qodir bo'lganingizcha bajaring. Muttafaqun alayh. Demak, amirlik, mas'uliyat bekorchi narsa emas. balki qodir va ojiz amirlarning zimmasida og'ir va mashaqqatli mas'uliyat mavjud. Hatto bir kishi 3 yoki 4 ta insonga amir bo'lsa ham, uning zimmasida mana shunday mashaqqatli mas'uliyat bor. Albatta, bu bir kichik guruhga bosh bo'lgan rahbar haqida shuncha so'z bor ekan, endi uning maqsadlari haqida nima deysiz? Ha, albatta uning maqsadlari ham bir jamoat yaxlit holda intiladigan maqsadlarning ayni o'zidir. Ya'ni unga ham, bunga ham yer kurrasida islom shariatini barpo qilishdir. Ammo yer kurrasiga islom shariatini tatbiq qilish deilganda, bu bajarilishi mumkin bo'lgan ozgina narsa emas, balki islom shariatini tatbiq qilish bu turli xil ko'p farzlardan iborat narsadir. Ularning ba'zisi badaniy ibodatlar, ba'zisi moliyaviy ibodatlar, ba'zisi mushtarak yoki murakkab va yana ba'zilari qalb amallari va bu amallarning har birining ostida yana ko'pdan ko'p masalalar, ishlar mavjuddir. Dar haqiqat, Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalariga farz qilgan amallarni ikki turli qildi. Birinchi tur amallarning bajarilishini har bir mukallaf bandasiga buyurdi va biror kishiga boshqalar bajarayotganini hujjat qilib, uni tark etishga ijozat bermadi aslo. Bu tur amallarga namozlar, Ramazon ro'zasi, qodir bo'lgan kishining haj qilishi, ota-onaga yaxshilik qilish va bundan boshqa usul olimlari farzi ayn deb nomlagan juda ko'p amallar kiradi. ikkinchi tur amallarni ham Alloh subhanahu va taolo bajarishga buyurdi. Ammo bu amallarni Alloh subhanahu va taolo har bir kishining o'ziga alohida farz qilmadi. Bu tur amallarni usul ulamolari farza kifoya deb nomlaydilar. Bu farzi kifoya hisoblangan amallarni qachon bir guruh bajarsa, ular sababli kifoya hosil bo'ladi-da, maqsad amalga oshadi hamda ummatning barchasidan gunoh soqit bo'lib, ular bu farzni go'yo bajarganlik ajriga ega bo'ladilar. Bu tur amallar sirasiga usul ulamolari jihodni misol qilib keltiradi. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. فضل الله bi بأنوالهم wa anfusihim ala qa'idina daraja wa الله wa'adallahu al-husna المجاهدين على ala qa'idina ajran azima. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mol jonlari bilan jihad qilguvchilarni biror uzr sababli jihadga chiqmay o'tirib olgan kishilardan ham bir daraja afzal qildi. va barchalariga go'zal oqibatni, ya'ni jannatni va'da qildi. Hamda Alloh subhanahu va taolo jihad qilguvchilarni o'tirib oluvchilardan ulug' mukofot bilan afzal qilib qo'ydi. Niso surasi 95-oyat. Mana bu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo mujohidlarga ajr va savob va'da qildi va jihodga chiqmasdan o'tirib qolganlarni mazammat qilmadi. Chunki jihad bugungi kundagidek har bir mukallafga farza aynga aylangan bo'lsa-da, lekin aslida farza kifoyadir. Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qildi. Va ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa. Ya'ni barcha mu'minlar jangga chiqishlari munosib emas. Tavba surasi 122-oyat. Chunki Ummatning hammasi jihodga chiqib ketsa, ishlab chiqarish va hayotning ko'p sohalari izdan chiqadi. Bu esa jihod va shunga o'xshash ibodatlarning aslida farzi kifoya qilinishining hikmatidir. islom ummatiga o'zining orasidan jihod farzini barpo qiladigan kishilarni chiqarishi farz bo'ladi va shuningdek ummatga o'z orasidan da'vat farzlarini, muhtasiblik, namoz imomligini ado etuvchi, azon aytuvchi, ummat dinni barpo qilish uchun vasila bo'lgan dunyo ishini isloh qilishda o'zi muhtoj bo'ladigan turli ishlab chiqarish va kasb egalarini chiqarishi farz bo'ladi. kambag'allarga va turli hojatmandlarga yordam berish, foydali ilmlarni o'rganish, uni tarqatish, odamlar o'rtasida mas'uliyat va hukm ishlarini boshqarish bularning barchasi va bundan boshqa yana ko'p ishlar farza kifoya turidan hisoblanadi. Hozir biror islomiy jamoat a'zolari ishlarining qaysi biri farzi ayn ekanini bilish biroz mushkul. Chunki har bir shaxs qaysidir bir o'rinda ushbu farz turini bajarishi lozimdir. Masalan, Umar bir ishni bajarayotgani uchun Zayddan gunoh soqit bo'lmaydi yoki boshqalar bajarayotgani tufayli biror qishloq yoxud mahalla ahliga uni o'z vaqtidan kechiktirishi mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun siz masjid imomiga yuklatilgan vazifalar bilan bosmaxona mas'uliga yuklatilgan vazifalar o'rtasidagi katta tafovutni topishingiz mumkin. Mana bu ikki vazifa albatta unga qandaydir mas'uliyat yuklatilgan guruh amirining vazifasidan farqli bo'ladi. Muhtasib, tosh tarozi nazoratchisi, inspektor boshqa mas'uliyat ahlidan shijoat, sabr, azorlarga chidash, zarur bo'lgan ilmlarni va muxtasiblik fiqhini bilishda ajralib tursa, bosmaxona mas'uli ushbu bosmaxonaga tegishli bo'lgan barcha ilmlarni puxta bilishi va bozor qonun-qoidalarini yaxshi tushunishi bilan boshqadan ajralib turadi. Masjid imomi esa odamlarning qalblarini bir-biriga ulfatlantirish, ularni haqqa chaqirishga qodirligi bilan ajralib turadi. Shunday bo'lsa ham, ushbu mas'ullar salohiyat va taqvoda ma'lum darajada bir-birlariga yaqin bo'lishlari lozimdir. Bu ikki sifat ularni mana shu mashaqqatli va mas'uliyatli o'ringa tayyorlaydi. Shuningdek, ularga o'zlari bilan birga ishlaydigan birodarlarni ulfatlantirishga qodir bo'lish Nafs ilmi, ya'ni psixologiyani inson nafsi bilan qanday muomala qilishni bilish, ma'lum darajada zakovat, ishlarni chiroyli amalga oshirish, ikkilanmaslik, oliy himmatlik, tartiblilik, vaqtning qadriga yetish, sabr, halimlik, ishlarni rejaga tushirishni, qanday tartib bilan yo'llantirish va nazorat qilishni bilish vojibdir. Agar bir kishi Axir har bir guruhning vazifalari turlicha bo'lsa, mazkur mushtarak sifatlar nima uchun kerak deb so'rashi mumkin. Chunki turli o'rinlardagi mas'ullarning vazifasi bir xildir deb javob beriladi. Ha, vazifalar turlicha, lekin har qanday mas'ul ishlarni o'zi bajara olmaydi. balki boshqalar kuchlarni ma'lum ishlarga yo'llantirish orqali ishlarni bajarishga sa'y va harakat qilish ularning vazifasidir. Zero, mas'ulning vazifasi ishlarni ijro qilish emas, balki boshqarishdir. Ishlarni boshqarish qoidalari ishlar turlicha bo'lgani tufayli farqli bo'lmaydi. boshqaruvga xos qoidalarni bayon qilishdan oldin shu narsaga e'tiborni qaratishimiz zarurki, hozirgi kunda islomiy jamoatlarga rahbar qilib tanlanayotgan shaxslarning ko'pi bunday mas'uliyatli o'ringa qo'yiladigan kishilarda topilishi lozim bo'lgan umumiy sifatlardan ozginasiga ham ega emasdirlar. Ilm, salohiyat, oliy himmat, nizom, insonlarni boshqarish, sabr va hilmda talab qilinadigan darajadan ham pastdir. Demak, biz ikki narsadan bittasini tanlashimiz zarur. yo o'rinlarni loyiq bo'lgan kadrlar, kishilar yo'qligi tufayli bu o'rinlarni tark etishimiz yoki shu o'rinlarni iloji boricha to'ldirib, ushbu o'rinlarga qo'yilgan kishilarni o'zidagi kamchilik va nuqsonlarni to'g'rilash uchun intilishga chaqirishimiz zarurdir. Ha, biz albatta ikkinchisini tanlaymiz. Chunki uning zarari birinchisinikidan kamroqdir. tayyor turing yaqin qolgan hisobga eshitgansiz qancha oyat rivoyat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat